Eh, aneh ini Mbah Mbah Kue kue nengkono oh. pernahin e, mbah Bude kenomen no pantarane buangka kabeh kok. Budin, Mbah napa buyut? Kok meh padha to Teruske, lang teruske. Anu ngene, tegese mangan sak mangi diati-ati ya. Nggih. Aja sing ngandung racun ya.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 Nyapa kowe karep nyang apa? Lembah. Jadi lucu prono. Yo kesuwen. Ini jeng dalu bapak. Kalau <laughs> nyuwun. Halo. Yun pengestu pak. Yun pengestu bapak. Binjang. Binjang. Bidal kulo sageto katampi. Bidal kulo sageto katampi. Yeh. Oh jauh ini macam macam Iki akeh dagangan mati lo. Bowo ini apa-apa mati lo. Mangga Pak Budi, mangga menikah Mas Anu Mas Dut. Ayo hari ngenalan karo Pak Budi. Enggak. Hmm, Diaturi ajeng nembang nopo. Sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Ajeng nembang nopo? Yo pasare, Rerek Lho, lha nggih.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 Alah apa merseni apa? Ngidani lho. Monggo badhe nyekak. Badhe ngersakaken apa, Pak? Nggih. Kangge partisipasi Pak Dus. Nggih. Nyedam sari oh, nyuwun dipun bawani Mbak sinten? Proborini ini. Probor ini. si perawan, Pak. Asli. Nggih. Ya monggo mang cobi. iki jan klambi kok piye niku wonten dua wali lho pun sembrono nyoba mang, mang cobi swantenipun ah, ah, Nyob, nyoba aku bareng biasa nah di rebut cilik kok iso cobi apa kan kasihan kowe iki ya dicoba nek sampean apa pun mboten bumpet Napa? Sampeyan apa mung mboten bumpet? Duka kok golek dhewe bingung, Mas. Jawabane iki, rumahsaku kaya ayu-ayu ngono. jelas to, Mas. Ngene. yogo <laughs> yoga biyen, Mas. Zaman nom-nom aku padha karo Pak Purbo ini. Ku janji bar mayang ngono iki. Oh, kaya wong tukul ngopet lho. Ini iki. Kuwi tak gilir satu persatu ngono. Terus nganti enek lagune iki. Pasrah. Iya. Dayem nyoh ngono aku ngono. <laughs> Wong sabar delap kowe iki kok. Ana apa Monggo Pak Wali. Duh Pak, duh Pak Wali.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 Matur nuwun mas, matur nuwun. <laughs> makasih, makasih. Ayo deh. Umpama nonah kodok. sara den jolotri sing ora sang guyu napa sing bener napa terus terus terus engko kok bar bar rasa ana rasa rasa nyiti kono hmm oh nggih sing wis tau nang ngene moko intan <laughs> Nyit nyidam sari Bisa Mangga Mas Bud Mangga Umpama Sliramu sekarang Thank you.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 Nah, hmm. terakhir yo. Nanu nani iki lho iki lho iki lho ben iki lho. Terakhir. Terakhirnya apa? Eh. Nanu nani. Nanu nani. Nanu nanu. Wong mau isaini apa ae kena. Ayo deh. Ayo. Puasane ya tutup wingi ya, Ger.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 Mangga Pak Pi. Ya. kasasat loro Aja diplerongi langsung. Kanggo bisa. Ayo ndah, munggah ndah. Matur nuwun Pak Wingyo. Nggih. Matur nuwun nggih. Ah, Pak Wingyo. Matur nuwun. <laughs> Pak Wingyo eh, monggo. <laughs> Ya apa? Hah? Apa? Apa? Gak krungu.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 moyo celeng. Apa? Aniye. Lakne wonge kaya eleng. Aniye. Oh nek andung-andung mboten pati mboten pati. Mboten niku kok wae mboten nembang-nembang to sampeyan andung-andung. Lah wong digambeli ya rendang nek wis lah mosok dadi arep bur ning kok lho.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 Halo bapak, bluluk muda entek wis pentil kok war ngomong apa. Peraturan jo dilanggar entuk dene manggar. Hmm. Cerdas ya. Layak ndase kaya klopo. Cerdas kok mung. Dadi nek sakdake saurunge dadi bluluk niku kembang sejarah manggar. Ya dirujak. Rujak. Jalali. lo. Jane titi laras jane. Titi rujak rujak manggar, rujak eh teman tenanyar. Kadon binger jayane. kadon sumuner. Nek sitoke mesti kentekan. Halo Bapak, manggar muda mudar arep omong apa kowe? Manggar muda yen iso mbok yo ngatung. Apa kuwi? Mancung. Oh. manggar iki nek rung mekroke jenenge mancung Mas kering. Oh nggih. Mancung. Ya dirujak. Rujak. Jelali. Lau. <laughs> Rujak-rujak mancung. Pantes e wadahi cintung. Rasa bingung larang beras mangan jagung. Halo Bapak, mancung mudok entek. Ayo, ya. apa kowe? Ayo. Peraturan dadi gugu. Entuk dene? Glugu. <laughs> <laughs> Nek mancung ke mergo wete jenenge Glugu Ya dirujak Rujak Glugu rujak jelali Lau Gue buka uang ini Rujak-rujak glugu pantes eh wadai suru Ayo Mesin guyu jebule dewe bisu Alo bapak glugu mudo Wit wis entek Mas Petro. Ayo, gluku mudhar ngomong apa kowe? Aja metu panas-panas. Apa kuwi? Tunas. <laughs> Lah kan iso tunas. Tunas kelapa kuwi. Oh, dikale ke. Ya ya dinija. Rojak. Jalali. Lau. Rujak-rujak tunas pantes e wadahi gelas. Tiwas-tiwas ngabui wong ora welas. Halo Bapak tunas muda entekke wis rineh Aja seneng cari muka. Apa kuwi? Pramuka. <laughs> Lah kok iso teko pramuka tunas muda kuwi simbule pramuka. <laughs> Halo Bapak tunas muda aja seneng cari muka. Entuk dene pramuka. Ya dirujak. Rujak. Pramuka rujak. Jolali. Lau. Rujak-rujak pramuka. Kidong rujak apa ora? Pramuka gedhe mesti banteran temane ala babak rujakan dhewe yen pengen nyonyor cangkeme. Dagelan nek nesu. pengen nyonyor cangkeme ya wong sudah dipramuke wong gedhe dhuwur brengos ngene. Rujak dhuwur cocok. <laughs> pas nyongo ini nggih pangkur panjen pena. Pena. Wonten dawuh. Ha. Waktu mepet mung garis berapa jam. Nggih, mboten napa-napa. Ya. Sing penting pokoke sithik aja. E. Nggih, nggih. Oh, sing anu sundere sing dereng anu nyekar sinten lajeng mengke. Lah nyekar niku teng kuburan. Mboten ngoten nggih kan. Nembang. Nembang. Sundere sapa sing arep nyekar ya kowe ndang letak <laughs> Ngono. Monggo niku endah laras napa kula nyuwun sewu kula kok mboten mamerne mboten niki nggih sakniki pun sadar. Sinten? Niki subuh. Batang niku. Subuh masjid ya Mas. Wih. Asar eh, luhur asar magrib isya ya masjid. Amin. Salat gak gelek sandal. Astagfirullahaladzim. Ya aku ngene iki manut Pak Ustaz. Ustaz dawuh apa? Eh para umatku tinggal barang sing ala, barang sing becik. aku budal nggo sandal jepit muleh nggo selop apa ora wis pas nek ditelkim karo kyaine dalang tinggalen barang sing ngolongi perbuatan jelek kamu tinggalkan ngibadah sing apik lakonono lah pas kuwi aku ngantuk sing jelas ki sing ngolo tinggalen sing apik gawanan kuwi saurunge mbak Indah munggah yahene iki wayahe puji-pujian. Oh, ya. Ah, ding ding tang ding tang ding ding tang ding tang ding ding tang ding tang ding ding sayang anak sayang anak dadi ndas suben tet. Mongkon pujian kok dadak gila-gilo. Eling eling eling aja nganti lali wong urip bakal mati. yen mati ketemu pamili dipendam jero dikempit yunga temi tak suwek lambemu ngrusak pujian ya dipendam jero eh, dikempit bumi bumine kuwi dak yunga temi hmm. nek di lematura diwakapke kanggo musola apa masjid apa pondok pesantren nah ngono ngono. Ngono kuwi. Enak intisarine. Enak nama. Eh. Ing jero kubur Jawa diwedi nungkar nang kersing nekani kerta kerta sorom mayit melayu terus ngajak remi wis neng akhirat kok remi mayit besok kok piye mayit mlayu wedi siksa geni gak ngejareni lah nek menang wehne sapa yu ngatemi ujane wong ndi lho mae ing jero kubur Ake panggodho jago kebang kodhok lan ula Joget-joget abane neraka mayit mlayu terus nyelang kumpul Mayit mlayu wedi siksa neraka. Gak nyelang kompo. Nggo ngompo sapa? Yu ngatemi. Yu ngatemi neh. Ing jero kubur kan wae apokat uga gak ana permen coklat uga gak ana soto babat sing ana kentese wak somat Woy dirungoke iki disiarke ATV lho. Yo ben TV Kota Batu, ATV Agro Metropolitan TV. Sing ana siksa akhirat. Gak kena sih Pak Sumat. Nggo ngentes Yo ngatami. Aduh dagelan jane kok kurban kupingku bosok. Ket sore kok yo ngatemi iki sapa? Saniki kula takon. Gendak aku kok. Nggih, kula takon kali sampean. Nggih. Nggih. Kenang napa? mayit niku nek mati diadepke ngulon utawa kiblat ayo mudah niku tradisine mergo kiblat itu kabeh dadi mayit padha wadep ning ngulon wis mati oh alasan kok tradisi lho niku syariat agama nggih hmm. lha nek zaman napa kok nek sampean napa nek salah siji diadep kengetan mengko ndak omong-omongan oh ndak rundingan rundingan gak sido mati nggih nggih iki ngrembug wong mati iki ngrembug wong mati iki tak takoni mas tetep iki golek ngopo apa sampean ae iya iya wong urip iki bakal karo gak wae wong urip iki bakal mati iya nek dalane mati wong urip kudu piye eh? yo ngibadah salat lima <laughs> waktu kejeron jawabane ora bener lho cangkemmu ki omong apa ndelok Wong urip bakal mati nek dalane mati wong urip kudu piye? Ngibadah. <laughs> Lah nek kowe wong urip bakal mati, nek dalane mati wong urip kudu piye? Balik. Lah kok balik? Mlaku utuk utuk utuk. Oh, dalane mati. Balik. <laughs> dalane mati kok. Lah iki nek dalane pati ngibadah. Wong oh. dalane mati ya buntu lho. Oh, iya. Ora bali ya ketatap tembok. Wah, jan-jan iki. Esuk mayitmu dikurepne piye? Oh, lah iya. Ya iya toh. Wong mati parane ning ndi? Ning kuburan. Kejeron jawab pamu. Loh, iya toh. Banter salah. Lah wong mati parane ning ndi? Ya manut sing mikul toh. Loh, kok sowan ning mikul? Harga ning KUD karepmu ning puskesmas karepmu. Wong mati kok roh ning kuburan iki dari sapa kok? Besok mayatmu. Saiki kula ajeng takon malih. Monggo. Adu kecerdasan. Nggih. Ah, ah, hmm. Sekarang tugas malaikat. Oke. Hmm, malaikat penjabut nyawa. Heeh. Ah, Nggih. Sinten? Israel. Israel. Lah saniki tugase malaikat Israfil niku napa? Israfil Israel. Mendiuk trompet to, sangka nah, kalah. Ah, Wonten dino kiamat to. Dino kiamat kan wong urip. Nggih, gandeng saniki dereng dino kiamat, saniki malaikat Israfil sabuk napa? Mudar kowe. Mongko nek pas kiamat nyebule. Ayo kowe, ayo. malaikat Israfil niku nyebul trompet. nek pas kiamat. Lah mongko iki urung kiamat. Iki dina iki wonge ngopo ngono lho. Malaikate lagi ngopo? Nyebul suling ya. Ya mboten. Suling ya wong mau urip kabeh. Lah tekono. Lah niku ah, saniki tugase napa? Gandeng saniki dereng dina kiamat, kamangka malaikat Israfil niku tugase menjang wektu dina kiamat. Hmm. Saniki niku sawek latihan trompet. Ben boten fales niku. Kocluk. Iki enak lho iso anu dalang dibacok gegerene. <laughs> Lah ngemat kaya ra umum lho kok. apa piye lagi lapian oh alah kaya kerawitan arep garap gending ye apa apa-apa ki ya ngono kok dadak rumangsamu nek niki tuturane angel Mas hmm. kula niki nate to ngomong eh kowe teko kae dalang entus kaenu kiai wong urip ki nek pengen delok rejekine lancar lan orane delengen salate hmm. arti kata nek pengen sugih delengen salate. Jawab kok. Lambe syukur gambleh. Ngopo? Aji noe ra salate ya sugih-sugih. Diajingan ora. Batuk kuwi nganti ireng opo melarat. Kurang ajar ta. Omong diarak ya. cangkemmu ku lho kecinoke yen di agama nganggo donga nganggo agamane dheke nek kowe wong muslim ngaku wong islam ya kudu nglakoni apa kang dadi dawuhe kuwi kuncine rejeki delok barokah lan ora iku aja mung donya akhirat pikiren hmm. saiki kenang apa kok cina luwih sugih timbang wong jawa sebab apa mas yo niku tak kene niku guyon-guyon mawon niku gemi sepiti ngati-ati mula umamane kayane 10 ki sing dipangan ki ah, jawabane kedawan tak kene halaman nek ra iso kok nek iso lombokmu iso ketut gumatos takon ngono nek ra iso napa sebabe dina niku kok sugih-sugih Pak Pedro sebab dina niku le ndonga nggih niku anu napa pangeran niku disogoki ngoten lho dung-dung ngoten Oh, dadi rutuk-rutuk-rutuk. Lah nek nek awake dhewe ra ngeten iki lak sesa seblok mriki napa. Tur ngoten niku kali ngeten ngeten niki sing haram mo, sing haram mo ngoten niku. Oh, nggih. Oh, wong dituturi ya angel. Perkara disogrok. Niki belajar ngaji ning alhamdulillah sakniki pun sadar. Tekon iki mbok ya tekon kiyaine kuwi. Kene iki kajiane aran ngaji rung teko kono kok. ji, keci, bah, opo. sing batal bokonge sing diraupi kok ah, sirae. Lah iki bener to. Lah sing batal cintut kene kok sing diraupi kene iki lho. Tak lucu. Delalah kula bar kali sampean kok jawaban. Kowe nek ngeluke sing sing, ah, sing lara apamu? Sirae. Kok sing diuntik bokongmu randasmu. <laughs> Wong sare atau gomo dekoke. Ngono no goblok men ngono. Anane kene sing cut kene kok disiram utawa diwiji iki mripat nyeti pete. pikiran mikir cangkem mangan weteng ra kuat dut iki melok andil batal goblok gampange eh. ngono kok tetek tekon aku sore mau ya geger karo sampeyan nyapa aku kan arep nyablang rene wong muslim iki sing sabar sabar iki wong sabar iki isone nek wis gak ono kadung gregeten ya iso simur-simur simur-simur mureng-mureng niki belajar cara malangan Arek malangan ludrukan iku nek ngomong niku dipedhot ngarepe ditambahi si pamane wis simang ten wis mangan. Oh. Aku simlak-simlak sikar sisop, iku mlaku-mlaku karo sapa? Oh. Lah niki bingung. Lah medhot kleru nguri. Lah pripun? Nek omong entut wis singen. Lah nek bakul janganan niku wong lanang. Lah kok suwek katoke? Lah kok ora ngarepe. Sitole sitok. Oh. Karepe sikone sikit. Lah oh. terus sitole sitok. Maksude artine nek ngene. Ambo. ketok kok ngene. Kok kleru e? Kok iso sitole sitok. Lah kowe muring-muring nyapa? Lah iki kan ngabang Mas. Lho kok kok kene nek numpak tanom-noman. Eh. Numpak sepeda motor buanter. Aku nyabrang nyeruh. Rim sik. Rem mudung sepeda motor. tuwek goblok nyabrang ra iso ra iso gawe piye aku dilokne aku yo yo nesu to mas terus sing goblok iki sampean mas karek nabak bis sing ndek tambah rem aku yo ngono Jan ora karuan ngono. <laughs> Ngapa jajak direm bareng mbok? Dres karuan to. Ngapa jajak direm? Iya talen iki. Mulane nang kowe. Ora aku ning kowe lho Mas. Mulane sirahmu kok pentil kentang nabrak dres sing ndasa direm. Biyen ten gedhong ta jaman Wahyu Budaya ya kaya ngoten. Sakene nang omah karo sing wedok alah harmonis. Jere bojomu ora penak. Lho. Sing masuk tak tapukan larimu. Ora penak kok sing anak nemu ya po. Sapa sing ngomong? Hah? Jandan, <laughs> jandan. Jere bojomu ora penak. Penak. Sapa sing ngomong? Tapukane lambene. Piye tapi? Eh, ora penak kok ambil anak enem yo kok. Edan kok piye? Eh, nek wong Jawa Timur kene kok kengene lho. Bojomu jere lara ora ngono. Oh iya, bojomu ora penak. Penak tegese iki awake greges nyok. Oh, iya bar masuk angin, Mas. Sene kene penak ora ne bojomu sapa? Bengkong e kok. Eh, bengkong piye kang gendong rangsul. niki sakala mangsane kula nggih gagas nggih. Nggih, Gusti Allah niku rak moho segalane nggih. Nggih, Kadang kala nggih Gusti Allah niku nggih moho lucu nggih. Nggih. Lah nyiptake barake wong wedok enake kaya ngono ya panggonane ngumpet ngoten nggih. Lagi mbok Gusti Allah niku nyiptake tembriki barang wedok tembriki kali wong lanang kepethuk. Halo, assalamualaikum. Tuk meteng ngoten Pak. sae to niku nggih. Iya. Donya iki ora kebiak. Masa matruk kae kok mateng. Lah aku yo. Ayo ya. Iso bosok wong lanang iki. Jenengan iki yo macem-macem kok. Panjen kabeh kuwi sono anu dhewe-dhewe kok. Nggih. Lah Gusti Allah kadang kala ngoten iki. Eh. uh, eh, merintah utawa menganjurkan untuk beribadah ora wurung yeah. setan dientuki nggodha. Kan Mas Petro. Adalan. Jane niki asline niki wong stres. Napa nggih? Nggih sebab jagone kalah. <laughs> jagone sapa? Biyen kan coblos batik, nah coblos batiknya kalah. <laughs> Mulane kaya wong stres. <laughs> Ngeten iki asline mung hiburan. Oh, ah, kowe yo badhok duweke lho kaya. Lah yo yo karo aku. Bajingan tenan. Ha eh, coblos batike kalah ya saiki coblos grengose to goblok menku. Ngono ae tetek. Sampeyan yo milu mbathuk duwite bareng yo omong. Nggih, ya nggih kalih kira. Nggih. Nek kok kan biasa to. Kan menang kalah iki kan biasa. biasa. Nih dhek mboten ngendeng. Iki pikiran iki. Nah, nanti lho neng omah ki baraju silali landuan ya biasa. <laughs> iso lambemu pake menang kalah ora ora piye-piye sak legowo nggih bapake ngrungkepi budaya najana kalah ya ora ora bakal kepiye-piye pancene kuwi suara rakyat wong iki nedo nedo asale biasa le sadira asale biasa Poblos batinya, poblos batinya. Eh, kalah menang ki biasa demokrasi. Sing penting sing menang aja umuk, sing kalah aja ngamuk. Iki malah rong putaranin marake dadi ngelu kabeh rumangsamu ora buka FIFA ora padhe karo saiki ngelu ngelu tenan ku dadi gubernur 5 tahun ragate koyo ngene pratele-tele kula nek ngewangi yo ngewangi sing tenanan coblos batike kalah yo awake dhewe coblos bernyose ya ora apa-apa sih pokoke dadi gelem ngopeni budaya aku seneng ae lah iya coblos batike Kowe yo malah nambah-nambahi nek. Eh, jadi Pas-pas perhitungan kalah ki tira ini wira Biru ya rem. Ngerti om ini kowe biyen ki ora tak jak tenan. Cangkemmu ya melu mangan duweke lho. Iso ngunek-ngunek nek kancane. Ketok pucet. Lah wong ini yang mesti stres. Kali kula niku jak nglayat wong mati. Iya iya. Ilalah niku wis arep dibudal niku dalane niku ciut. Terus. kudune niku mriko lah mriko Di dalane si kadung mriki to Ya kok eh ora kono mesti di metu kono arminge ora iso <laughs> mayit mayit rung ditelke mbek buda ya wis entuk 200 meter ya arme kok ora iso hei urung ditelken, urung sambutan mundur lha kok ngene Lah sing tukang nyaponi niku nek wong Jawa, iku rak mecah kendi lek nyaponi niku. Lah nyaponi kene lho kok liwat kono. Dadi kira ya wis matine Baranto goblok. Telepon sampean mboten waktu pas kalah niku. Napa? Telepon Mas Dek dhewe ya pucet tak. Kula niki nek ya ya melu oh, stres jane. Kadung plentas plentrus. Mulane to mulane. Mulane kula pun sakniki pun sakit garisake. Nah nggih. Nek macul wong nang luar Jawa. wingi Pak Alek Nurdin dadi Pak uh, eh, terus Lampung Pekanbaru Pak Syarial anu Pak Rusli dadi hmm. hmm. niki nembe bar mulih ing Oki Timur Pak Isak Meki hmm. dadi alhamdulillah mriko wong apa bedane pilkada Jawa karo pilkada luar Jawa padha ae ra bedane meneh pilkada ya padha ae padha nyoblos beda adoh Kebidane apa? Nek luar Jawa ki ya to hmm. duwite akeh, ngomonge saitik. Oh, nek Jawa ki kakang cocot duwite sithik goblok. Ya klebu meni cocot. Ah, akhire akhire Raden Gatut Kaca. Apa kuwi? Gagal total kakang cocot. <laughs> Ning ora apa-apa, Dik. Biyen biyen biyen. Goblok. Oh. <laughs> Kuwi dalange barang e dilemes kok kuwi ya. Oh, no. Iki wis wis. Ora iki sing wong batu sing nyetelke jane omong apa ta wong-wong. Saiki ngene, ayo didongake. Nggih. Iki mung kare buka Fifah karo Pak De Karwo. Nomor 1 karo nomor 5. Heeh. Ah, ah. Muga-muga sajroning pilihan gubernur iki mengko padha solid, ora ana kang padha tukar padu. Amin. Kondusif, bubar pemilihan gubernur, ayo padha nyambung tali pas duluran. Duluran. Wis ora ana mangkel-mangkelan, kula-kula gawe istilah sing menang menang ora umuk sing kalah ora ngamuk isine mung bersatu sayo menyambut subuh ayo kanca-kanca abunawas tangi iki ana lagu jenenge netepi rukun Islam ya iki wis setengah papat iki piye wis rampung nggih ayo banyangi nyanyi iki terus ben kula tak mudhun monggo yeah. lah kula sesuk yen ditanggungan tanggungan lho mas anu klambine tinggalen ora apa-apa sing Sumpah aku nak harus jalan. Niki iki terus sok kapan entuk ngene iki nah. Alah so samar nek karo Mas Petro iki alah. Kok tak ijoni wayang golek sing apa. Ku dadi coblosane anu ora es jauh. Tak ijoni kula mayang teng sampean. Eh. Tentokne sisan. Nggih. Tanggal 17. 17 eh, napa? Niki. Oh sip. 17 niki kanggo nyongsong masa tenang. Oh nggih. No, kanggo nyongsong masa tenang. Nggih, siap. tanggal pitu likur lho sak rombongan apa minggu sak rombongan komplit sak rombongan komplit dalang sak karepmu nah. karepmu ngising ya karepmu nah. mulih ngene mak ngampe mau kurangi nggon pisuan oh. tak tinggal lunga tenan pokoke pokoke mang dalang sak karepe nggih komplit jaga-jaga niku niku enten dhuwit karep ngayu to pripun <laughs> Nah, soalnya, Mas Pedro, soalnya kadung kalah terus stres, gitu lah. <laughs> Cocok betul. Mesti orang yang yang anu iki misine nek mayang gone kirun sita nggih napa nggih ya nata rasa mawon nggih nata rasa ayo ndukung wong Madiun namung niku to nek mriko bebas mengke awake dhewe monggo menyambut supaya pilkada damai nggih nggih nuwun sewu lho 17 lho iya cik iki poke cik lho kanca-kanca nggih atur nuwun nggih 17 kowe kok klambine malah lali kuwi kita mani pet terus katoke bareng ya monggo dados niki nggih katoke iki boten ora sudi kok oh, nek katoke iso monggo netepi rukun Islam dados